agar hidoyat insonlarning o'zini ixtiyorida bo'lganda hamma o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni to'g'ri yo'lga kirgizib olgan bo'lardi modomiki insonning qalbida hidoyatga bo'lgan rag'bat bo'lmas ekan alloh subhana va taolo uni hidoyat qilmasligini xohladi insonni inson bo'lishligini xohladi ya'ni inson hidoyatni va zalolatning o'z ixtiyori bilan mehnati bilan qabul qilib olishligini alloh subhanahu va taolo iroda qildi insonni bir bosmaxonadan chiqqan bir kitob bo'lishligini xohlamadi agar olloh xohlaganda hammanglarni bir xil bosmaxonadan chiqqan kitobdek qilib bir xil hidoyatli qilib yaratgan bo'lardi lekin insonni inson bo'lishligini xohladi insonni uning mukarram qildi ixtiyor sifati bilan ixtiyor sifati insonning eng mukarram bo'lgan yagona sifatidir bu sifatni hech qaysi bir mavjudotga bermadi magar insonga berdi bani adam odam avlodini mukarram qildim dedi mana shu ixtiyor bilan haqiqatda mukarramlikki inson bir narsani xohlasa qilolmaydigan bo'lishlik xohlamasa qilmasligi bu eng mukarramligiga dalolat qiladi lekin endi eng mukarramligiga sabab bo'lgan ixtiyor bilan badbaxt bo'lishlik bu juda katta sharmandalikdir